O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا تكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا osmonlar va yer hamda ular orasidagi barcha narsalarni nafaqat yaratib, balki kuzatib, boshqarib turuvchi Bu ishda har qanday sheriklardan behojat bo'lgan yakka yagona qudratli zot Alloh subhanahu va taologa behisob hamd va sanolar bo'lsin. Insoniyatga o'zining yaratguvchisi va podshohini tanitgan sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga u kishining ahli oilasi va qiyomatgacha u kishiga ergashgan mu'minlarga Allohning salomi va salovatlari bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli muhojir va muhojiralar. Assalomu alaykum juma tongi dasturimizni intizorlik bilan kutgan aziz tinglovchilarimiz. Ushbu bayram kuningiz xonadoningizga baraka olib kelsin. Uyingizga xotirjamlik va tanangizga salomatlik tilab qolamiz. Mana Kamtarona radiomiz orqali birodarlarimiz bilan iymonlashib turishga muvaffaq bo'layapmiz. Alhamdulillah. Demak, bugungi dasturimiz ham anchagacha davom etadiganga o'xshaydi. Shuning uchun keling odatimizga binoan avvalo Robbimizning kalomidan Kahf surasining tilovatini tinglagach, yana davom ettiramiz inshaalloh. وأرض الكوت تكوي كل عل يجن لهذه الأرض اجتياحا سيهزم جمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى Sahobalar hayotidan Bu xabar qulog'imga chalingan zahoti hamma narsani tashladim-da, u kishining ziyoratlariga shoshildim. Boroboq Rasululloh, men sizga bayat beraymi? dedim. Suriya ham qaynayapti. Bu davlatning boshqaruv nizomini 4 qoida asosida qurishlik rejasini ham mujohidlar hukmiga taqdim etishdi. muhojirlarga uy-joy ham kerak. Bu uyi bir o'zi uchun shu hovlisi bilan 2000 dollar atrofida masraf ketadi. Bular hammasi mukammal naqshada hisoblangan. Agar biror qiziqqan odam bo'lsa, uni shu naqshadan olishligi mumkin. Kofirlar bilan bahslashuv. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين الصابئين or الصابئين qay biri to'g'ri kelgan sobirunmi yoki sobirinmi o'zbekistonda esa yana bayram bu yil bosh qomusimiz qabul qilinganining 20 yilligini keng nishonlaymiz bu hammasi mana shu istiqlolimizni sharofatidan yurtimizni obodligidan mujohidlarimizning eng so'nggi amaliyotlaridan bismillah oting zaynida ochiq ochiq Shuningdek, jahon va mintaqa xabarlari. عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا Uqba ibn Amir Juhani Uzoq vaqt orziqib kutilgan intizorlikdan so'ng nihoyat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Yasrib tepaliklariga yaqinlashib kelyaptilar. Madina-i Munawvaraning aholisi ko'cha kuylarda, uylarning tomlari ustida rahmat payg'ambari va birodari Siddiqning tashrifidan boshlari osmonda. Tinmay la ilaha illalloh, Allohu akbar deb qichqiryaptilar. Qizaloqlar qo'llarida doira, ko'zlarida bitmas tuganmas zavq va shavq bilan kuylayaptilar. Rasululloh to'lin oydek nur sochib chiqib keldi Saniyatul Vadodan. Shukr aytmoq lozim bizga har lahza, biron kimsa qo'l uzmasin duodan. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ulovlari asta sekin izdihomni yorib bormoqda. Didor ko'rish nasib etgan ko'zlarda sevinch borlaydi. Qalblar quvonch va sururga to'la. Uqba ibn Amir Juhani Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinaga kirib kelishlarini ko'rish u kishini kutib oluvchilar safida bo'lish baxtiga erisha olmadi. To'g'ri, u ham Allohning elchisini uzoq vaqt shaharda turib kutgan edi. Biroq bu muddatda qo'y qo'zilari och qolib, ozib tuzib ketgan, shunda chorvaning yoppasiga nobud bo'lishidan cho'chib, podani vodiydagi yaylovga haydab ketgandi. Madinani qamrab olgan quvonch shahar ichiga sig'may, tez fursatda atrof javonibdagi qishloqlarga ham tarqaldi. Xabar Uqbaning qulog'iga yetib borganda, u yiroq dashtda qo'y boqib yurardi. So'zni Uqba ibn Omirga beraylik. Sarvara olam bilan uchrashuvini o'zi gapirib bera qolsin. Uqba aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelgan paytlarida men uzoq yaylovda qo'yib boqib yurardim. Bu xabar qulog'imga chalingan zahoti hamma narsani tashladim-da, u kishining ziyoratlariga shoshildim. Bora boq, Rasululloh, men sizga bayat beraymi? dedim. Janobimiz siz kimsiz deb so'radilar uqba ibn Amr Juhaniman javob berdim men siz hijrat bay'atini tanlaysizmi nima? dedilar u kishi hijrat bay'atini dedim va muhojirlar qaysi amallarni qilishga qaysilardan qaytishga so'z bergan bo'lsalar men ham o'shalarga va'da berdim shu tunni rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida o'tkazib ertalab biz Iroq dala dashtlarida qo'y boqib yurgan 12 ta musulmon qo'ychibon edik. Bir kuni bittamiz agar biz shu ahvolda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bormasdan yuraversak, onimizga voy, keling har kuni galma-galdan Yasribga qatnaylik. Axir biz ham dinimizni chuqurroq o'rganaylik. Samodan nima vahiy tushyapti, xabardor bo'laylik. Ketgan odamning qo'yini birontamiz boqib turamiz. deb taklif qildi. Hamma yakdillik bilan rozi bo'ldi. Mayli, siz navbatma-navbat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga borib kelavering. Qo'yingizga men qarab turaman deb dashta qolishni bo'ynimga oldim. Chunki qo'ylarimni birovga tashlab ketishga sira ko'zim qiymasdi. Shunday qilib, cho'pon birodarlarim qo'ylarini menga qoldirib, birma-bir Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlariga kim qaytib kelsa, darrov oldiga borar, ko'rgan eshitganlarini so'rab surishtirar, shariatning yangi ahkomlarini o'rganar. Ajabki, xabarlarni eshitganim sayin qalbimda Madinaga jo'nash istagi kuchayardi. Bir kuni o'zimga dedim: "Shuring qursin. Mana shu na et bitadigan, na jir bitadigan qoq suyak qo'ylaringni" deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suhbatlaridan bevosita o'zlarining og'izlaridan din o'rganish baxtidan mahrum bo'lyapsan. Keyin darhol narsalarini yig'ishtirib, bundan buyon Allohning elchisidan aslo ajralmaslikka ahd qilib, Madinaga yo'l oldim. Uqba ibn Omir eng to'g'ri va qat'iy qarorini qabul qilayotib, bir necha yillardan so'ng ashabi kirom ulamolarining akobirlaridan, qori qurrollarning shayxlaridan, muhim g'alabalarga erishadigan lashkar boshlaridan, islomning adolatparvar valilardan bo'lib yetishini mutlaqo o'ylamagandi. Hamma qo'ylarini tashlab, Alloh va Rasul sari ketayotib, bir kun kelib Ummud dunyo dunyoning onasi deb ataladigan Damashq fathida ilg'or qo'shin safida qatnashishini, yangi zabt etilgan shaharning Tumo nomli darvozasi yonidagi go'zal bog'dan uy-joy uchun yerga ega bo'lishini xayoliga ham keltirmagandi. Vaqt o'tishi bilan yashil olam zumrati hisoblanish Misr g'alabasida sarkardalardan biri sifatida ishtirok etishini va u yerda vali bo'lib qolishini, muqaddam tog'i etagidagi odmigina hovlida joylashishini tasavvur ham qilmagandi. Ularning bari g'ayb ishlardan bo'lib, ularni Alloh taolodan boshqa hech kim bila olmaydi. Uqbay ibn Amir Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan xuddi soyalaridek sira ham ajralmas ulovga minsalar qayerga borishlardan qat'i nazar jilovdorlik qilar yayov yursalar ketlardan ergashardi ko'pincha payg'ambar alayhi assalom uni orqalariga mingashtirib olganliklari uchun rasululloh sallallohu alayhi va sallamning radifi deya laqablanardi ba'zan sarvar olam yayov jilovni yetaklar uqba esa markabda qolardi uqbaning hadisi Madinadagi qalin daraxtzorlar orasidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hajrlarini yetaklab borardim. Bir payt, "Ey Uqba, kel, sen mina qol" deb chaqirdilar. Men avvaliga yo'q demoqchi bo'ldim, lekin e'tiroz qilishim Allohning elchisiga nisbatan osiylikday tuyulib, "Mayli" dedim. Biz o'rin almashdik. Men bir oz yurgach yerga tushdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Ey Uqba, men senga misli ko'rilmagan ikkita surani o'rgataymi dedilar. Men ha albatta ya Rasululloh dedim. U kishi menga Qul a'udhu bi robbil falaq va Qul a'udhu bi robbin nas suralarini o'qitdilar. Anchadan keyin namoz o'qidik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam imomlikka o'tib, boyagi suralarni zam qildilar. Namozdan so'ng menga bu suralarni har safar uyquga yotishdan oldin ham uyg'onganingdan keyin ham albatta o'qigin deb tayinladilar. Men umrimning oxirigacha shundoq qildim deb so'zini yakunlaydi o'qiba. Uqba ibn Omir asosan ilm va jihodga katta ahamiyat berardi. Bu yo'lda bor kuch g'ayratini, mol va dunyosini ayamay sarflardi. U ilm sohasida yuksak cho'qqilarni zabt etgandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ilm chashmalaridan beqiyos bahr olgan, buning barakotidan qori, muhaddis, faqih, faroiz, meros ilmi olimi, adib, shoir va notiq bo'lib yetishgandi. Qolaversa, Qur'oni Karimni eng go'zal tilovat qiluvchi zotlardan edi. Tun qorong'usi kirib, atrof muhit sukutga cho'mgach, Alloh taoloning kitobi uzra muk tushib qiroat qilardi. tevaragiga sahoba ikromlar jamlanib, jon quloqlari bilan oyatlar tilovatini tinglashar, qariblar huzurlanib, ko'zlardan du-du yosh tomardi. Bir kun Umar ibn Xattob Uqbani chaqirib, Allohning kitobidan o'qib berishini so'radi. Bosh ustiga ey Amirul Mu'minin dedi u. Va Rabb Taoloning barchani barobar lol qoldirgan mo'jizakor kitobidagi oyatlarni mayin ovoz bilan tilovat qila boshladi hassos qalb sohibi xalifa umar oyatlar ta'siridan uzoq vaqt yig'ladi azbaroyi ko'z yoshlaridan soqoli xol bo'lib ketdi uqba keyingi avlodga o'z qo'li bilan ko'chirgan mushafni meros qoldirgan edi bu mushaf yaqin yaqingacha uqba ibn omir nomi bilan ataladigan jamiyada saqlanib kelardi uning oxirida uqba ibn Amr kitobat etdi degan yozuv bor edi baxtga qarshi biz g'ofillar uni ko'pgina meroslarimiz qatori yo'qotib qo'ydik qo'ldan boy berdik endi jihad haqida gapiradigan bo'lsak uqba ibn Amr rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga uhud va undan keyingi barcha g'azotlarda ishtirok etdi yolg'iz shu xabarning o'zi uning jihod sohasida nechog'lik ulkan nasiba sohibi ekanini tushunib olishga kifoya qiladi. U islom lashkarlarining eng jasur va qo'rqmas jangchilaridan edi. Damashq fathida mislsiz qahramonliklar ko'rsatgan, buning mukofotiga lashkarboshi Abu Ubayda ibn Jarroh uni Umar ibn Xattobga g'alaba xushxabarini yetkazish uchun Madinaga yuborgandi. Uqba bu jumadan keyingi jumagacha sakkiz kecha kunduz tinmay yo'l bosib xalifaga buyuk fath bashoratini keltirgandi bundan tashqari uqba misr diyorini fath etgan qo'shinning sarkardalaridan biri edi o'sha xizmatlari uchun amirul mo'minin moviya ibn abu sufyon uni misrga vali etib tayinlagan 3 yildan so'ng o'rta yer dengizi sohilidagi rudus jazirasiga jihodga jo'natgandi uqba ibn omir Alloh yo'lida jihad qilishni jon dilidan sevar, shuning uchun jihad haqidagi hadislarning hammasini yod olgandi va bu mavzudagi xabarlarni rivoyat etishda tengi yo'q edi. U kamondan o'q uzish sanatini bekam ko'st egallagan, mabodo dam olmoqchi bo'lsa, kamon otish bilan xordiq chiqarardi. Uqbay ibn Amir Misrdagi uyida o'lim to'shagida yotganida o'g'illarini to'plab vasiyat qildi. Bolalarim, men sizlarni uch narsadan qaytaraman. Yaxshilab quloqingizga quyib oling. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini ishonchli bo'lmagan kishidan qabul qilmang. Egningizda birgina yupun yaktak qolgan taqdirda ham aslo birovdan qarz so'ray ko'rmang. She'r yozishga berilib ketmang. Qur'oni Karim tadabburidan g'ofil qolasiz. vafot etgan mujohidni muqaddam etagiga dafn qildilar. Uning qoldirgan buyumlarini tekshirib ko'rganlarida 70 dan ortiq kamon topdilar. Har birining yoniga sadoq to'la o'q qo'yilgan va ulardan Alloh yo'lida foydalanish vasiyat qilingan edi. Alloh azza va jalla olim, g'ozi, qori Uqba ibn Amir Juhaniyning yuzini munavvar aylasin. Unga islom va musulmonlar nomidan ajr va azimlar ato etsin. Endigi navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma Ustozlar dars qildilar, ilm amonat bilib, bizlarga yetkazilar. bizlarin qurban qilib ustozlar va ayollar sizlardan nikoh ki mustahkam bir aqd paymonni olgandan keyin sizlar qanday qaytarib olasizlar haqiqatda ham nikoh vaqtida o'zini bag'ishlagan vaqtida u qabul qilgan edi qabul qilib qattiq paymon bergan edi shu vaqtda mahrni ado qilishlikka paymon bergan edi va o'zining hayotida bir biri bilan hech qaysi bir kishi bilan bog'lanmagan hayotni qurgan edi u birga hayot qurishlik fikrida bog'langan edi u butun moli davlatini omonat qo'yishlik fikrida bog'langan edi u kelajak nasllari haqida bir biri bilan fikrida bog'langan edi va qiyomatgacha nasllarining pok bo'lishligi haqida maslahatlashib bog'langan edi. Shanba Düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar. Jamoatga boshqa jamoatlarni berayotgan bahosi jamoat zulm bilan ushlab turilgan degan da'vo bor. Shunda birodarlarni shoykotda bo'lgan birodarlar esda bo'lsa, men mujohidlarni to'plab birodarlar shunaqa menga tuhmat qilinyapti. Mana shuncha 100 minglab toliblar askari bor edi, ketib bordi, hech kim ushlab turgani yo'q buni. Tank to'p bilan ushlab bo'lmadi buni. Kim ketadigan bo'lsa, birodarlar, mana darvoza ochiq ketaversin deb aytgandim. Şeyde yerda mujohidlar menga javob ki siz ketadigan bo'lsanglar biz ketmaymiz. O'sha vaqtda jangga rozi bo'lmaganlar sekin chiqqan, sekin jo'nab ketib Lakin cemaat yo'qib qolgan. Lekin jamoat hozirgacha nima o'zini ixtiyori bilan har se, qilgan bo'lsa, shariat tatbiq qilgan bo'lsa, jang qilgan bo'lsa, hammasini o'zini yuragidan kip chiqib amal qilgan. yakshanba jurnalni solqilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni solqilingan ko'p sonli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan keyin har qanday payg'ambarlik da'vosi kufr hisoblanadi shuning uchun kimda kim Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan keyin payg'ambar keladi deb da'vo qilsa yoki men payg'ambarman deb da'vo qilsa, da'vo qilgan ham unga ergashganlar ham hammasi kofirdir. Bir hukmdan boshqa bir hukmga o'tish ekanini yoki o'zboshimchalikdan rahbarlik boshqaruviga, urushlardan taslim va itoatkorlikka, xudbinlikdan ubudiyatga o'tish ekanligini, islomga kirgandan so'ng o'ylab ko'ray deish yo'qligini, ilohiy qonun bilan tortishmasligini, amr qilganidan so'ng bajarish bajarmaslikda ixtiyor bo'lmasligini, rasulga qarshi chiqish va Allohdan o'zgasidan hukm so'rashlik yo'qligini bildilar. muftiydan o'targan Qomtari bu o'rniga kim qo'yadi unda yaxshisi bormi e bilmayman endi hali vahobiy degan gapni chiqardi, o'sha nima qildi qora aka uni bilib oldi deyapman-ku. gashini tezda vahobiy degan so'zni o'sha chiqardi ha muftiy o'ziga qarashli masjidlarda imomlari bor sekin jumada vahobiy degan gapni sekin sekin nima qilishni boshladi keyin hmm. Abdulvali qora qadashdi-da uni vahobiy deb nima qildi. keyin qora aka uni shunasini bilib oldi-da harakat vodiyni ko'tarib tashladi keyin namangan anjan namangan shu foizda ketdi-da. dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon Berda shu nuqtani tanbih uchun aytib o'tmoqchimizki bizga ibn Sina va Abu Nasr Farabi bular to'g'risida ko'p yaxshi fazilatlar aytiladi lekin bularning aqidasini ko'pchilik bilmaydi. Abu Nasr Farabi to'g'risida men ma'lumotim hozircha yo'q, lekin Ibn Sina to'g'risida shuni o'qiganmanki, bu kishi payg'ambarlikni kasbiy deb aqida qilar edi. Ya'ni inson ibodat qilib qilib payg'ambarlik darajasiga borsa bo'ladi deb e'tiqod qilar edi. Vaholaki bu biz hammamizga ma'lumki, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, Allohu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Alloh taolo uze bilgucidur Qayerda payg'ambarligini qo'yadi. Va shu aqida khatme nubuvatga ham qarshilik qiladi. seshanba Takvayin qaydadir iymoning kaydedir Hammamizdan qo'rqitgan haybating qayda? Ko'tarib Rezan knyazligi qo'l ostida bo'lgan Rezan shahri 1238-yil 21-dekabrda 6 kunlik Mo'g'ul hujumiga dosh bera olmay mag'lubiyatga uchradi. So'ngra Kalonna shahri egallandi. Suzdil shahri ishg'olidan keyin Mo'g'ul qo'shini Rusning hozirda eng katta shahri bo'lgan, ammo u vaqtda kichikgina bir shaharcha Moskvaga otlandi. Moskva shaharchasi mo'g'ullarga 5 kun qarshilik qilgandan so'ng 20-yanvar kuni bosib olindi. Roshiduddin Fazlulloh xabar berishicha, Vladimir juda katta shahar bo'lishiga qaramay, bo'rondek mo'g'ul hujumiga bor yo'g'i 8 kun turib berdi so'ng fevralning dastlabki kunlarida mag'lubiyat sari yuz tutdi. Shahar xalqining aksariyati qatl qilindi. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis. Ilmli bo'lsangiz. Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, jamoat bilan jamoatning ichida yomon ko'rib jamoaviy yashash yaxshiroq, jamoatsiz yayrab yashagandan ko'ra degan. Hech qanday bir jamoaviy ravishda yashamaydida xursand. Bundan ko'ra jamoatni ichida jamoaviy ravishda yomon ko'rib bo'lsa ham shunday jamoaviy ravishda yashagan yaxshiroq deb Abdulloh ibn Mas'ud aytgan. Shuning uchun biz yomon ko'rish emas, balki xursand bo'lib Alloh subhanahu va taolodan rozi bo'lgan holatimizda yashashligimiz kerak jamoaviy ravishda. Yer yuzida fasod bo'lishlikni, yer yuzida har xil Alloh subhanahu va taolo man qilgan narsalarning yo'q bo'lishligini sababi amru ma'ruf nahi munkar. Balki Alloh taolo nusrat berishligi, Alloh taolo duolarni ijobat qilishligini asosiy omili bu amru ma'ruf nahi munkar. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan mutawatir hadislarda kelganidek, mo'minlar qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolani shu ko'zlari bilan qorong'i kechada to'lin oyna va bulutsiz musaffo kunda quyoshni qanday ko'rgan bo'lsalar, shunday ko'radilar. Bu degani Alloh subhanahu va taolani oy yoki quyoshga o'xshatish emas. Odamlar u zotning ey odamlar, dar haqiqat Alloh sizlardan jahiliyatdagi faxrlanishni, ota-bobolari bilan kekkayishlikni ketkazdi. Shunday ekan, odamlar ikki kishidirlar. solih, taqvodor va Alloh taoloning nazdida ulug' kishi, fojir, badbaxt va Alloh taoloning nazdida haqir kishi deya yotganlarini eshitdilar. Ibn Abu Hotam rahimahulloh rivoyati. Qori sohibni Abduvali aka rasmiy saylagan amir qilib. Saudiyada 90 nechinchi yildan ko'rishgan, esimda yo'q nechinchi yilligi. shu ko'rishgandim e, endi siz bundan keyin nima bo'ldi degan sizga 3 ta nasihatim degan eshitgansiz a keyin aytgan shu sizga 3 ta nasihatim degan birinchi degan kufrga qo'l bermaysiz degan ikkinchi degan shu dinni muhabbatini nimani muhabbatidan ustun qo'ymaysiz degan bola chaqani muhabbatini في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفافا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا صلاح الدين فيها كل سهم سهم لجيش الكفر لم يخفض جناحا Abdushukur aka dasturimizni nima bilan davom ettirishni ham o'ylab qoldim. Xo'p, o'ylab o'tirasizmi? Navbat beravermaysizmi birin-ketin? Mayli bo'lmasam, tinglovchilarimiz e'tiborini Suriyaga qaratamiz. Assalomu alaykum. Jundulloh ovoz radiosining doimiy tinglovchilari. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan quyidagi xabarimizga ozgina diqqatingizni qaratmoqchiman. gap shundaki hozirgi kunda suriyada kurash olib borayotgan jihodiy guruhlar yetakchilarining bir qismi suriyadagi demokratik davlatni quratib o'rniga islomiy xalifalik davlatini o'rnatish haqida guruh amirlari bir birlari bilan ahdlashib olishdi bu davlatning boshqaruv nizomini to'rt qoida asosida qurishlik rejasini ham mujohidlar hukmiga taqdim etishdi. Birinchi, xalifani musulmonlar o'zlari tanlashadi. Ikkinchi, Allohning kitobi va rasulining sunnatiga muvofiq hukm yuritish asosida unga qasamiyat etishadi. Uchinchi, bitta xalifa saylash musulmonlar ustidagi farz. Bir vaqtning o'zida bittadan ortiq xalifaning bo'lishi shar'an harom. 4. Shariatimizdan hukm olish va uni yuritish faqat xalifaning huquqidir. haq ustida imkonimiz boricha bir-birimizga yordam berishlikka Allohga ahd beramiz deb Suriyadagi katta va kichik guruhlar amir va qo'mondonlari ahdlashib olishdi. Biz, ya'ni imzo chekkanlar islomiy shariatni tatbiq qilishlik va islomiy hayotni qaytadan tiklash uchun harakat qilishning vojibligiga hamda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'ng payg'ambarlik manhajiga asoslangan xalifalik bo'ladi degan bashoratlarni ro'yobga chiqishligiga iymon keltirgan holda va Alloh taoloning roziligini istagan holda quyidagilarni e'lon qilamiz. Avvalambor Suriyadagi demokratik ilmoniy davlatni yo'qotishlikka va o'rniga quyidagi asoslarda quriladigan islomiy xalifalik davlatini o'rnatishlikka amal qilish uchun Allohga ahd beramiz. Alloh bizning ushbu so'zlarimizga guvohdir. Bismillahir imzo chekkan guruhlarning yetakchilarini ismlarini fursati kelganda bayon qilamiz va bu hujjatning asli nusxasini inshaalloh sizlarga yaqin kunlarda taqdim etamiz ushbu ahdlashuvdan keyin xabar topgan bir qancha kufr davlatlari birgalashib hozirda Suriyaga qo'shin jo'natishga tayyorlanmoqdalar. Ular Isroil, buyuk britaniya amerika qo'shma shtatlari fransiya va germaniya davlatlaridir Amerika tashqi ishlar vazirligi nomidan gapiruvchi shaxsning noibi Mark Toner ekstremist deb sifatlangan bu guruhlar Suriya qarshilik harakatining kichik bir bo'lagini tashkil qiladi. Lekin shunga qaramay ular prezident Bashar Asad vujudga keltirgan vaziyatdan foydalanib qolishga harakat qilishmoqda. Suriyadagi terrorchilarning yovuz niyatlariga yetishligi butun jahon jamiyati aslo yo'l qo'ymaydi deb aytdi. Shuningdek, Mark Toner Suriyaga qo'shin kiritishlik masalasini kelgusi haftada Marokashda o'tadigan Suriya tarafdorlari yig'ilishida e'lon qilinishini ham aytdi. Esingizda bo'lsa Abdushkur aka, oldingi safar Jundulloh xazinasidan yana bir mavzu haqida gaplashamiz degan edingiz. Yodimda Sayful Islom, men ham shuni topib qo'yganman. Mana eshting. Tarix niyoz qalamim, siyoh bilan qon bilan quvonchlar u alamim, muhim jarayon bilan tarix niyoz qalamim. Nima mavzu edi o'zi? O'zingizga ham ma'lum bo'lsa kerak, mujohidlarimiz ko'payib qolganidan uy-joy topish ham qiyin bo'lib qoldi. Men ham shu qavoilda kiroyiga joy topilish ham oson hayron bo'laman. Topilganiga ham shukr qilavering. Aslida bu Allohning imtihoni ekan. Harakatimiz yangi muhojirlarga to'la to'kis imkoniyatlar qilib berishni xohlasa-da, Ba'zida shunday kamchilik va qiyinchiliklar bo'lib turishi Alloh tarafidandir. Men to'g'risi endi faqat jihod maydonida kofirlar hujumi bilan imtihonlansam kerak deb o'ylagandim. Lekin bu yerda balki musulmon birodarlarimiz bilan ham imtihonlanamiz ekan. Albatta, kufr ichida yashagan davringizda musulmon birodarlar kamchilik bo'lgani uchun qadrli bo'ladi. Ammo hijrat hovlisida birodarlar ko'p, hamda bundan tashqari yaxshilik hisoblanmish erkinlik va ozodlik bilan sinalamiz. Alloh taolo shuning uchun yaxshilik va yomonlik bilan imtihon qilishini ogohlantirgan ekanda. Xo'p, uy-joy masalasiga qaytsak, arxivdan nimani eshitirmoqchi edingiz? Biz Afg'oniston Islomiy amirligi davrida mujohidlarimiz asosan 2 mintaqada joylashgan edi. biri Afg'oniston janubida, ya'ni poytaxt Qobulda, yana qolgan qismi shimolda, ya'ni Mozori Sharif shahrida edi. Boshqa shaharlardachi? Boshqa shaharlarda faqat markazlarimiz bor edi xolos. Keldi ketdi va ba'zi rasmiy ishlar uchun Xullas Amirul Mu'minin Mulla Muhammad Umar Tohir akaga Men shu shimol aholisiga ko'p ishonmayman. Ularga qaraganda janubda islom kuchliroq. Bundan tashqari u yerda shiyalardan ham muhojirlarga katta xatar bor. Alloh ko'rsatmasin. Agar biror kor hol bo'lsa, shimol ahli nomuslarga qo'l uzatishdan ham qo'rqmaydi. Shuning uchun muhojirlarni janubga ko'chirishingiz yaxshi, deb maslahat qilgan. Biz bundan 1 yil oldin shu ansor birodarlar bilan maslahat qilib shimoldagi va janubdagi muhojirlarni hammasini bir joyga to'plashlikka ittifoq qilgan deydi. Janubga bir yil oldi. Lekin muhojirlar keldi, ko'p ishlar bo'lib ketdi. Yangi-yangi muhojirlar, ikki marta undagi muhojirlar keldi, Alloh alim. Shuni shu ishimiz qolib ketgan edi. Shuni maslahati hozirga to'g'ri keldi. Keyin inshaalloh mana shu yozda Alloh taolo qodir qilsa, janub va shimol muhojirlarini hammasini bir joyga to'plashdik, bir joyga joylashlikka azm qilganmiz. Keyin inshaalloh shu niyatimiz bor, har bir oilaga alohida-alohida hovlicha qilib bermoqchimiz. Ishiga ham alohida, tashnobi ham alohida, hali po'sh-po'sh demasdan kiraveradi yerga. Shunga niyat qilganmiz. Shu yaxshi niyatimiz shu bor. Kobuldagilar to'ygan bu po'sh-po'shdan, janubdagilar to'ygan po'sh-po'shdan, shunga bir shar'iy bir kam qilib muhojirlar to'plan jamlanadigan masjidi bor, shifoxonasi bor, bir shaharcha qilmoqchimiz inshaalloh. Shu yaxshi niyatimiz bor, sizlar duo qilinglar. Endi ba'zi bir mehribonlar chiqib qolibdi-ku, shuni pulini jangga sarflasak bo'lmasmidi? Uni qamini sizlar mana, jangga ham pul bor. Lekin uyga pul beradigan, shifoxonaga pul beradiganlar o'qqa pul bermaydigan odamlar. Bitta o'q sotib ber, desam yo'q. 100 ming dollarga bitta masjid qurib beradi, lekin bitta o'q bermaydi u. Ha uni olib turib masjidni qurish kerak, to'g'rimi? Ha bu o'q qurib qolib ketamizmi? Anaqangi savollar ham bor. Qolib ketmaymiz inshaalloh. Vaqtinchalik bu. Ha o'q qursa kimga qoladi? Musulmonlarga qoladi. Uni ham javob, savolga javobi ham bor. Musulmonlarga qoladi, musulmonlar foydalanadi. Bir ikki sotib, uch sotib, to'rt sotibdan javob qilamiz. hamma muhojirlarga harakat shuni qilib berishga qaror qilganmiz birodarlar. Shuning uchun sizlarni ko'chirib olib keldik. Birgalikda quramiz. Qish ichida inshaalloh po'sh-po'shsiz muhojirlarimiz turadi. Shuni aytamiz bo'ldi. Shuning uchun olib keldik sizlarni taqsimlab. To'g'ri qilmizmi? Shundan so'ng Qobil shahri yaqinidagi Lugar mintaqasida bir vodiy dashtga katta reja bilan joy qurishga kirishilgan edi. Mozori Sharifda oldingi suhbatlarimizda aytganimdek, harakatimiz go'yo bir shaharchasi bor edi. Qanday ko'childi? Ko'chish ham juda ajoyib bo'ldi. Amirul Mu'mininning bitta buyrug'i bilan muhojirlarimiz uchun katta samolyotlar hozirlandi. Hatto yuklarimiz o'zi bir samolyot bo'ldi. Ana shunday qilib deyarli hamma bir joyga to'planib qoldi. Tohir aka bir kuni anjumanda shunday degan edi. Shimol mintaqasidan bu yerga olib kelishidan asosiy maqsad biz aytgan edik. Bu ham Amir al-Mu'minin bular bilan maslahatlashib, toyinki shu muhojirlar Afg'onistonning shimolidan janubiga, ya'ni sizlar yashagan Mozor Sharif shimol hisoblanadi, janubiga ko'chib tursa va shu janubida bir yer olib kelajakda keladigan minglarcha muhojirlarga bir uy qurilsa degan niyatimiz bor. Albatta bu niyatni biz shaxsan o'zimiz emas, balki islomiy imorat va shura a'zolari bu narsaga xulosa qilgan ekan. O'zbekistondan muhojirlar hali boshlangan emas. Bu sizlar faqat ilk muhojirsizlar. Chunki yangi kelgan muhojirlar bilan biz suhbatlashgan vaqtimizda ichkarida minglab oilalar tayyor chiqishligi faqat yo'l topolmay turibdi. Ota-onalari yoki otasi akalari qamoqlarda yotganlar 5 yashar, 6 yashar, 7 yashar, 8 yashar musulmon ukalarimiz bozorlarda qop ko'tarib, hammollik qilib onasini boqyapti. Bular tashqariga chiqish majburiyati bor. Shuning uchun harakat o'zining byudjetidan juda katta miqdorda pul ajratgan, to'yinki ularni olib chiqsa tashqariga. bu yerda yurganlarning oilasini ham va ichkarida yurgan musulmonlarni ham. Hozirdan ertaga katta janglar boshlanib ketsa bilasizlar, yuz minglab muhojirlar chiqadi. Bunga tayyorgarlikni biz ko'rishimiz kerak. Shuning uchun biz shunga qaror qilganmizki, muhojirlarni mustaqil o'zining uyi bo'lsin, mustaqil bir lager deydimi, bular tilda kamp deydi. Bir shaharchasi bo'lsin. Biz bu olgan qarorimizdan emir-i birga birge emasmiz. Bu qarorimizda qat'iy turganmiz. sonra işte sizin fikringiz qanaqa? Qaydan yura olsak bo'ladi? Men aytdim, Kabul shahridan tashqaridan yeri olamiz. Nimaga deydi? Men aytdim, Kabul shahri 15 yil kommunistlar hukumat qilgan vaqtida kommunistlar poytaxti bo'ldi. Xalq kommunistik ruhiyada tarbiyalandi. Bu xalq bilan bizni muhojirlarni aralash, qoralash bo'lib yashashligi bizni yomon oqibatga olib boradi. Chunki Qobil 15 yil mujohidlarga qarshi kommunistlarga non pishirib, taom pishirib bergan xalq berdi. Shuning uchun har vaqt Mas'ud sal oldiga kelsa, Kobulda ichida xursandchilik paydo bo'ladi. Ha, Mas'ud kelyapti. Agar Toliblar sal oldiga kelsa, ularga motam keladi. Toliblar oldiga ketyapti. Kabul aholisini 70-80 foizi Toliblar hukumatiga rozi emas. Chunki bu yer islomdan aldın, Parijdan battar fasod markazi edi bu yer. Buni sabablari juda ham ko'p. Men ki, bir tog'ning bag'rida, tağka yaqin joyda bir dasht bo'lsa, shu yerda farzandlarimiz katta bo'lsa, dedim. Bunga sabab Qur'oni Karimning avvalgi oyati va oxirgi oyati birodarlar tog'dan nozil bo'ldi. Tog'ni o'ziga yarasha ajib-ajib tabiatlari bor. Men shu xulosani aytdimki, shunaqa joy bo'lsin dedim va shunaqa joy istadik. Va alhamdulillah topdik. Bir necha ming inshaalloh oilalar keladigan bo'lsa, joylanadigan tog'ni bag'ridagi joy qo'rga kirdi alhamdulillah va inshaalloh qurilish boshlandi. Va demak bu joyda endi hammasi shu ishga safarbar qilinadimi? Yo'q. 40-50 nafar kishigina bu ishni boshqaradi. Lekin bir necha ming usta va mardikorlar bu ishni bajaradi. Faqat 40-50 kishi bu ishni usta kontrol qilib turadi. Bunga Islom imorat amiri, Amir Mo'minin va bosh vazir hammalari imzo qo'ygan, tasdiqlangan bu ish boshlandi. Va bunga men ba'zi bir o'tgan voqealarni eslatib o'tmoqchiman. Ko'p majlisda aytib o'tdim, yana sizlarga ham aytib o'taman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka da dunyoga keldilar. Hammamiz bilamiz. Va u kishi dunyoga kelganlardan keyin u kishini emizdirishlik uchun, sut emizdirishlik uchun qayerga chiqarildi? Madina Makkadan tashqariga chiqarildi. Shunaqami? Chunki Makka shahar hisoblanadi. Makka o'sha vaqtda shahar hisoblanardi Arab xalqining odati shu ediki, shahar bolalarni tashqariga olib chiqib yurishdi. Bunda ham bir hikmat bor. Salohiddin ayubiylar kurdlar. Bular tog'da yashagan. Ya'ni men aytaman, shaharda yashaganlarni kamsitmoqchi emasman. chunki bizni 99% ham shahardaymiz man kamsitib gapirayotganim lekin ibrat namuna uchun aytib qo'yganman lekin bu farz degani emas men gapirayotganda bu farz degani emas Umar Muxtor 23 yil Rimga qarshi jihod qildi sahroda yashadi sahroda yashadi o'sha Umar Muxtor kinosdan ko'rgansizlar hali general ishlab olganda so'radi G'ayr Umar Muxtor 23 yil darbadan bir menga qarshi urishding. Nima qo'lga kiritding deganda 23 yil senga qul bo'lmay yashadim dedi. 23 yil senga qul bo'lmasdan hur ozod yashadim dedi. Shuning uchun bugun islom olamini men ko'rib kelganman, ko'pchilik ko'rgan emas. Ko'p islom olamida hatto ba'zi joyda piyoda yurilmaydi. Piyoda umuman yurmaydi. Uydan chiqarib mashinaga o'tiradi. Shu markazlarga borsangiz faqat lift. Lift qilingan 25 qavat, 30 qavatlarga lift bilan chiqib tushishadi. Bularni mana shu shiroli hayotga o'rgatilgan. Shuning uchun bu ummat o'zini birinchi va ikkinchi qiblasini qo'ldan berib qo'ygan. qo'rqoq qilib qo'yilgan. Ish yo'q emas. Bir astronavtkadan ikkinchi astronavtgacha 1 soat 1 soat kutib o'tiradigan qilib qo'ygan. Ha, nima qilib Ha, 1 soat bunda avtobus kelmayapti. Ha, ketavering bir astronavtga ham shart ekanmi avtobus kutishni. Shuning uchun men xohlaymanki, payg'ambar alayhisollallohu alayhi vasallam Alloh Ali radhiyallohu anhu gaplari bo'lsa kerak yoki ismdan chiqdi. Üç narsani avlodlarini o'rgatib dedilar. O'q otishni, ot minishni, suvda suzishni. Alim Ha? Hadis mi? Ha. Bunga Kobilda sharoit yo'q. Ot minishga yo'q, tir otish, o'q otishlikka. İnşallah buni biz qilishlikka tashqarida harakat Ta ki biz başa bergan yo'l devam etsin inshaalloh. hatto ana shu qurilishning ham tasvir lavhalari ham bor. Mana qarang, qo'yib beraman. E, shunday qiling aka bir ko'raylikchi. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Assalomu alaykum. Mana shu katta maydon, mana asosiy mehnatga mahalliy ustalar va mardikorlar yollangan bo'lsa-da, ish ko'lami kengligidan biz ham navbatlashib hasharga borib turar edik. Birodarlarimiz palatkalar qurib, shu yerda xom ashyolarni oldirib, mardikorlarni ishlatib, har kuniga pul berib jo'natishardi. Yaqinida xuddi Uhud tog'iga o'xshash tog' ham bor edi. oshxonamiz. Bu yerda Alloh razi bo'lsin, Abduhamid aka bilan e, Xayrullo birodarimiz shu beraga turgan e, mardim halqa, mardikonlara ko'p-ko'p xizmatlarini tutibdilar. Alloh razi bo'lsin. Ish qilib, e, belni havolarni o'zingizga o'rtibsiz, shamol, chang to'zon. Ish qilib Alloh hamd sanosi ishlab boshlanib ketdi. mana shu yerda allohni fazli bilan bundan yigirma bir kun oldin hop e, o'zbekiston islomiy harakatining muhojirlari uchun uy joy qurish boshlandi albatta bu joy ko'rib turganlaringizdek bir tekis qulay joy bu kim bo'ldi Xuddi televizorga intervyu berayotganga o'xshaydi. Ha, bu kishi Saymiddin aka degan bir kishi. Amirlik qulash imtihonida qo'rqib, jamoatni ham, jihodni ham tashlab ketib qolgandir. Intervyu berishiga sabab Saymiddin aka shu qurilishga mas'ul etib tayinlangani uchun edi. G'usluxona joylashtirilgan. Bu uyi bir o'zi uchun shu hovlisi bilan 2000 dollar atrofida masraf ketadi. Agar bu yerda shu 1000 xonani jo'r qilmoqchi bo'lsak, agar alloh taoloning shuni jo'r qiladigan bo'lsak ming xonaga har xonaga agar ikki ming dollardan ketadigan bo'lsa uni uyog'i aniq ikki million dollar pul kerak bo'ladi bu endi bu yerda haligi masjidlar madrasalar shifoxonalar yo'l qurilishlari suv ta'minotlaridan tashqari bular hammasi mukammal naqshada hisoblangan agar biron bir qiziqqan odam bo'lsa uni shu naqshadan olishligi mumkin markaz bu masjid jome markazi mana u kishi endi qurilish planini ko'rsatyapti qarang qanchalik katta oho Mana shu har bir katakchalarda bir hovlimi? Ha, qarang. Xo'p, bir katakning orasi bir hovli, 5 sotiqdan iborat. 2 dona stadion mo'ndalangan. Xo'p, qurilish nima bo'ldi? Keyin qurildimi? 120 tacha uy hovlisi bilan qurib ulgurilgan edi. Hatto ba'zilar oilalari bilan borib yashashni ham boshlagan edilar. Ana shu orada 11-sentyabr bo'lganidan so'ng siyosat sekin o'zgara boshladi. Keyin ko'cha-ko'chlar boshlanib ketdi. Avvaliga shahardan uzoq tog' bag'ridagi Avdakay mintaqasiga u yerdan bir necha oy turgach, Taliban hukumatı tugagach, Zurmat mintaqasiga ko'childi. keyin bizni hayolimizga ham kelmagan Pokistonning Qaboil mintaqasidan ansorlar borib qolib, bizni bu tarafga da'vat qilishdi. Zimmadorlikni olishgach, qarabsizki, yana hijrat boshlandi. Avvalo Tojikistondan Afg'onistonga, keyin esa Afg'onistondan Pokistonga hijrat bo'lgan ekanda. Yo'q, avval O'zbekistondan Tojikistonga. Qizig'i shuki, ko'chishlar har xil bo'lgan. Bir qarasangiz poyezdda, bir qarasangiz qator-qator avtobusda, keyin kemada, vertolyotda, so'ng samolyotda, keyin qator kamazlarda, Vaziristonda esa yengil mashinalarda. Xullas u yurtdan bu yurtga, u ansordan bu ansorga o'tib, muhojir bo'lib yashab, mujohid bo'lib jihad qilib yuribmiz-da, uka. Ajib tarix. Tog'lardan u bog'lardan, daryo-yu soylardan ochdik deng. Tohir akadan ham eshitgan edingiz-ku kechaginda. Biz o'sha gapimiz bordi, bir makonga, bir zamonga xosmasmiz. Alloh taolo shu gapimiz yarasha olib yuribdi-da. Hali u Qirg'izistonga olib keladi, hali Tojikistonga olib keladi, Afg'onistonga olib keladi. Bilmaymiz aytdiki biz qayga boradi Robbimiz. Lekin biz Robbimizning qulimiz. Qayda shu diniga bizdan xizmat oladigan bo'lsa, biz shunga tayyormiz. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar ko'rdingizmi mulla umar Allohning avliyo kishisi ekanini agar ana shu payt muhojirlarni shimoldan janubga ko'chirtirib qo'ymaganida amirlik qulaganida mozori sharifdan bu tarafga chiqish juda qiyin bo'lardi haqiqiy ansor bo'lgan ekanda Haqiqatdan ham oilalar dushman qo'liga tushib qolishi turgan gap edi. Allohning saqlashini qarang. Bu ham katta karomatlardan bo'lsa kerak. Bo'lmasamchi. Tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan quvonchlar u alamim muhim jarayon bilan ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Sizlarga Ahmad Didat ismi tanish bo'lsa kerak. Uning nasoro ulamolarini katta yig'ilishlarda chiroyli tortishgan holda yengib chiqib, dunyoning turli yerlaridagi nasroniylarning islom dinini qabul qilishlariga sababchi bo'lgan. Ahmad Didat yozib qoldirgan kitoblar tufayli insonlar islomni qabul qilishda davom etmoqdalar. Lekin bugun mavzu Ahmad Didat haqida emas. balki uning shogirdi hisoblanmish doktor Zakir Naikning Qur'on to'g'risidagi qiziqarli tortishuvini havola qilamiz. Foydali ilm insonni iymonini ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu mavzu ham shulardan bo'lsa ajab emas. Dr. Zakir, you said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistake in Arabic grammar and I will tell you some of them. Doktor Zakir, sizni aytishingiz-cha, Qur'onda bitta ham xato yo'q deb aytasiz. Lekin men Qur'onning arab tili grammatikasida 20 dan ortiq xatolarni ko'ryapman. Shulardan ayrimlarini senga yetkazaman. Innallazina amanu wallazina hadu was-sabiun. He said in Baqarah and Hajj, innallazina amanu wallazina hadu was-sabiin, which is right. As-sabiun or as-sabiin. qay biri to'g'ri kelgan sobirunmi yoki sobirinmi faqat bir savol bera olasiz o'rtoq shunday xato toha surasining 63 uchinchi oyatida xato bo'lishi kerak emasmi bularni tushuntirib bera olasizmi Bu hali xatolarning boshlanishi. Savolingizni faqat birinchisiga javob beriladi. Chunki boshqalarning ham savol berishlariga imkoniyat berishimiz kerak. Yaxshi, yaxshi. Bu odam juda yaxshi savol berdi. Shu 20 ta grammatik xatoni yetkazdi deb qabul qilaman. Bu kitob Abdul Fadi nomli shaxs yozgan. To'g'rimi? Qur'on xatosizmi degan kitobmi? Ha, alhamdulillah. Mening ko'zim yaxshi ko'radi. Alhamdulillah, my side is good. Bu 20 ta savolning hammasiga javob beraman, chunki bu kitobni o'qib chiqqanman. Inshaalloh 20 tasini hammasiga javob beraman. Birinchidan arab tili grammatikasining hamma qoidalari Qur'ondan olingan. Qur'on eng oliy darajadagi adabiyot kitobi hisoblanadi. Arab tili grammatikasi Qur'ondan chiqarilgan. Qur'on bu grammatika qoidalar kitobi hisoblanadi. Endi agar Qur'on grammatika qoidalar kitobi bo'ladigan bo'lsa, qoidalar Qur'ondan olingan bo'lsa, unda Qur'on qanday qilib noto'g'ri bo'lishi mumkin? Qur'on hech qachon xato bo'lmaydi. Ikkinchidan Point number 2. Point number 2. Ikkinchidan, senda bir o'lchov birligi bor. Metr, yoki chizg'ich bo'lsa, u bilan masofani o'lchamoqchi bo'lsang, endi metr yo chizg'ichni o'lchov birligini xato desang to'g'ri bo'lmaydi-ku. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Arab qabilalarida o'sha davrda bir qabiladan ikkinchi qabilaga grammatik qoidalar farqli bo'lgan. Bir qabilada muannas bo'lgan bo'lsa, boshqa qabilada shu so'z muzakkar bo'lgan. Qabilalarning farqli qoidalariga qarab Qur'on tekshirilmaydi. Undan so'ng Qur'onning fasohati ham juda yuqori darajada. Fasohati oliy darajada. Ko'pgina kitoblar chiqqan. Qur'onda 10 ta grammatik xato, 12 ta grammatik xato, 21 ta grammatik xato, shunday Abdul Fadi 20 ta grammatik xato. Nima? Bu xatolarni nasroniylar qidirib topishgan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Bilasizlarmi kim bu xatolarni qidirib o'tiradi? Musulmonlar, musulmon ulamolari titkilaydi. Qur'onning grammatikasi shu darajada kuchlikki, buni isbotlash uchun ulamolar ko'pgina misollar keltirishgan. Shulardan bir nechtasini sizlarga misol keltiraman. 20 ta xatoning hammasiga javob bo'ladi. Qur'onda keladi. Lut qavmi payg'ambarlarni inkor qildi deb yoki Nuh qavmi payg'ambarlarni inkor qildi deb keladi. Payg'ambarlar ko'plik bo'lib kelmoqda. Endi biz tarixdan bilamizki, bu qavmlarga bitta payg'ambar kelgan. Qur'onda payg'ambarni inkor qildi deb kelishi kerak edi. To'g'rimi? Men sening fikringga qo'shilaman. Men va senga o'xshagan savodsizlar shunday qabul qilishadi. Lekin arab tilining go'zalligi shundaki, nima uchun payg'ambar o'rniga payg'ambarlar bo'lib kelgan? Chunki hamma payg'ambarlarning olib kelgan risolati bir. Tavhidni olib kelishgan. Allohning yakkaligiga da'vat qilishgan. Endi Lut qavmining Lutni inkor qilishlari bilan butun payg'ambarlarni inkor qilgan bo'ladilar. Ko'rdingmi? Qur'onning go'zalligini, fasohatini ko'rdingmi? Alhamdulillah. Sen buni xato deb o'ylaysan, lekin bu xato emas. Shunga o'xshash Shunga o'xshash Qur'onda Alloh kun fayakun deydi. Bo'l deyishi bilan bo'ladi. deyilgan. Lekin bu kun va kana, ya'ni bo'l dedi, bo'ldi, bo'lishi kerak deyshadi. Kunni o'tgan zamoni kana bo'ladi. Lekin kun fayakun deyishlik oliy ma'no beradi. Chunki Alloh uchun o'tgan, kelasi va hozirgi zamonlarning hammasi bir. o'zbekistonda turli din vakillarining hech qanday to'siqlarsiz o'z dinlari ha sayfil islom nima tomosha qilyapsiz barcha sharoitlarga qarang abdushukur aka o'zbekiston televideniyasi diniy tashkilotlar mustaqil huquqiy shaxs sifatida yer maydoni va uy joyiga ega bo'lishlari diniy adabiyotlar e eh, ovozini pasaytiring musiqasi bor ekan-ku mutaxassislar tayyor shu musiqasiz biror nima qilsa o'lib qolishadi ya bular muqaddas joylarga ziyorat nima odamlarni ahmoq qilishyapti Shu asosda o'tgan haftada yana bir bayramni nishonlashibdi. Yana qanaqa bayram? Konstitutsiya qonuni chiqqan kuni ekan. Har qanday davlatning yuzi, obro' e'tibori uning konstitutsiyasi hisoblanadi. Islom Karimov konstitutsiya bu mamlakatning mustaqil davlat sifatida shakllanishi taraqqiy etishi xalqaro maydonda siyosiy mavqega ega bo'lishini xalqning erkin va farovon hayot kechirishini ta'minlaydigan asosiy qonundir ayni shu kunlarda yurtimiz uzra bayram shukuhi kezib yuribdi chunki 8 dekabr konstitutsiyamiz qabul qilingan kun va bu yil bosh qomusimiz qabul qilinganining 20 yilligini keng nishonlaymiz ziyo studiyasi namoyish etadi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم هداية سر كرسة مخلصلره bu aziz oqshomda muborak U ana Anvar qorimi? Tanidingizmi? Oho, soqoli ham qolmabdi-ku buni. 1-2 yil oldin santimetrlik soqoli bor edi. Avvaliga yonidan qisqarib qisqarib, keyin pasayib pasayib hozir umuman yo'qolib ketibdi. Mana shu yaxshi bo'lsa kerak. Chunki oldingi qo'ygani xuddi alkashlarniki o'xshab qolgan edi. Nima deysiz? Gapini eshting gapini. Alhamdulillah istiqlolimiz sharofatidan biz o'zligimizni kim ekanligimizni anglab yetdik va juda qisqa fursatda olam shumul ulug' ulug' yutuqlarga, muvaffaqiyatlarga musharraf bo'ldik. Bu hammasi mana shu istiqlolimizni sharofatidan, yurtimizni obodligidan. Ko'rmaysizmi, boshqa mavzu ham qolmabdi. Yana hidoyat sari emish. Aslida zalolat sari yetaklaydigan musulmonlarni hukumatga bo'ysintirish dasturi bu. Endi sizga kelinglar odamlar, Karimovga sig'inamiz demaydi-ku. Shuning uchun eng chiroyli yo'lni topib qo'yishgan bular. Qaysi yo'lni? Masalan, biz la ilaha illalloh deb, ya'ni Allohdan o'zgaga sig'inishga loyiq iloh yo'q deymiz. Bu kufr va uning imomlari esa mana shu vatandan o'zga iloh yo'q degan tushunchani berishga harakat qilishadi-da. Ha, shuning uchun vatan buyuk, vatan ulug', go'zal, tinch va osoyishta boshqa hammaning vatani notinch. Mana bizning vatanimiz juda mehribon deydi. Vatanga xizmat qilish kerak. Vatan posponlari deydi. Siyosatga qarshi gapirsang, vatanga xiyonat qildi deydi. Vatanga do deydi. Oldingi 70 yil sig'inib kelingan parad maydonidagi Lenin haykali o'rniga globus tushirilgan, vatan ramzi qo'yilgan. Ha, pulda ham Lenin o'rniga vatan suratlari. Alloma Xuddi Makka mushriklariga o'xshab ketadi-ya. U paytdagi Abu Jahllar ham Lot Uzzolarni ulug'lab, o'zlarining hukumatini yurg'izishardilar. O'zlarining nafsi havolari bilan qilgan qonunlarini butlarimiz qonunlari deyshardi. Xuddi mana ular vatanimiz qonuni deganlaridek. Xuddi o'zi o'sha paytdagi tosh butlar ham gapirmas edi. Bugungi vatan butlari ham gapirmaydigan soqovdir. Vatan butini ham yiqish kerak. Chiqing deding, chiqdik biz. Jangga kelsak qo'llab bizni. Vatan butin yiqdik biz. Allahım sen yolla bizni çıkın deding chiqdik biz cenge kirsek kolla bizni vatan butun yiqdik biz qizg'anaman dini şunday shunday qilib domlasını tinglaylikchi mavzu nima mavzu ulug' vatanning ulug' kitobi ham bor emish. Bayram munosabati bilan vatan mullolari ham shu kitob fazilatlari haqida sayrayapti. Istiqlolimizni dastlabki yillardanoq bosh qomusimiz mana qabul qilindi. Bosh qomusimizni, konstitutsiyamizni qabul qilinganligiga mana bu yil 20 yil to'ldi. Avvalo konstitutsiyamizni umumiy mohiyati erkinlik mehribonlik, insonparvarlik asosidadir. Mana konstitutsiyamizni 24-moddasida yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqidir deb aytiladi. Bu juda katta bir ma'noni o'zida aks ettiruvchi. Ya'ni har bir bizni vatanda yashaydigan har bir kishini yashash huquqiga, yaxshi yashash huquqiga ega ekanligi qonuniy kafolatlandi. Bu insonparvarlik asosida jamiyatdagi insonlarni farovonligi uchun saodati uchun ko'rsatilgan e, eng asosiy qonunlarimizdan biridir bu bizni o'zini kim ekanini va qaysi dinga mansub ekanini ochiq aytishibdida oxiri ha qaysi ilohning bandasi ekanligini e'lon qilib vatanni ulug'lashini qarang bu konstitutsiyamizda ko'rsatilgan barcha huquq va burchlarimiz alhamdulillah amalda bo'lyapti hamma jihatdan yurtimiz mustaqillikka erishgach qo'lga kiritilgan eng katta yutuqlarimizdan biri albatta bosh qomusimizni qabul qilinishligi deb aytishimiz mumkin bo'ladi qomusimiz bu hayot tarzimiz har bir bu kim bo'ldi Mana yozgan Toshkent shahar Mirza Yusuf masjidi imom xatibi emish. Qonunlar majmuasi sifatida ko'rishimiz mumkin. 2011 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan O'zbekiston millatlararo, dinlararo totuvlikka to'laligicha amal qilinayotgan mamlakat sifatida dunyo ommasiga e'lon qilindi. Konstitutsiyamizda moddiy, ma'naviy burchlarimiz, boyliklarimiz haqida juda o'zini e, oliy tajassumini topgan, har jihatdan mukammal ishlangan. bosh qomusimizda 14 bob 64 moddada ota onalar farzandlarni voyaga yetgunga qadar boqish va tarbiyalashga majburdurlar deb aytilingan. Bundan bu kim kostyum shimli? bizni yosh Bu Toshkent shahar Munavvar qori masjidi imom xatibi ekan. Ushbu majburiyatlarni bajarayotgan ota-onalar zimmalardagi eng savob eng go'zal eng ulug' majburiyatlarni bajargan bo'ladilar konstitutsiyamizni har bir e, moddasiga har bir bobiga sharhlar bitilib va buni yoshlarimizga farzandlarimizga tushuntirib e, qonunni bosh qomusimizni ahamiyatini tushuntirib berilyaptiki bu ham nihoyatda bizni xursand qiladigan har birimizni mas'uliyatimizni yana oshiradigan ajoyib bir savobli ishlardir qomusimizni har bir bobiga moddalariga nazar soladigan bunisi Toshkent shahar Imom Buxoriy masjidining imomi ekan. Insonning hayoti farovon bo'lishligi uchun odamlar Nima bularni soqoli ko'rinmaydimi? Ko'rinsinchi, keyin enasini ham ko'rsatishadi. hammani soqoli olinsa, bularniki hujjat bo'lib qolmasin deyishadida To'g'ri. Agar mullalar shunday ko'rinishda bo'lsa, boshqalarni aytmasa ham bo'ladi. Haqlari to'g'risida g'amxo'rlik qilishliklariga majburdirlar deb belgilab qo'yilgan. Qarang, ota-onani oldidagi farzandlik burchi mana shu bilan mustahkam mustahkamlab qo'yildi. Azizlar, yana bir juda go'zal bir e, odat bizda shakllangan. Har yili bosh qomusimiz konstitutsiyamiz kuni bayram deb e'lon qilingan. shu munosabat bilan muhtaram yurtboshimiz xalqimizga shu qonun ustuvorligi yurtimizda bo'layotgan taraqqiyotni omili ekanligini chuqur tushuntirib beradilar xalqimiz bundan juda mamnun bo'ladi bo'layotgan iqtisodiy ma'naviy ma'rifiy e, yutuqlarimizni xalqimizga nihoyatda chiroyli tushuntirib ayni paytda go'zal tashabbuslarni qiladilar mana shu tashabbuslar orqali yana ayniqsa yosh avlod ruhlanib ulug' ulug' natijalarga erishib boryapmiz ko'tarilma ko'tarilsang ko'milarsan ko'tarilmay uzuyingda ham o'larsan bilasizmi tohir aka nima degan bularga ularga qanday muomala qilishlikni Robbimiz bizga mana bu oyatlar bilan ta'lim berdi agar mufti azam O'zbekiston bo'lsang ham Anvar qori yo rahmatulloh qori bo'lib shu kungacha yuz minglab musulmonlarga ozor berib ularni yurtda azoblanishga sababchi bo'lgan bo'lsalaring, albatta agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek, masjidni to'riga yopishib olgan bo'lsang ham qatl qilinasanlar. Inshaalloh bu bizga Qur'onni ta'limi bu. Har bir mana shu yurtda yashovchi kishi o'zini vijdon erkinligi, diniy erkinlikka, fikriy erkinligiga ega ekanligi kafolatlangan. Bu o'zini amalini topyapti. Alhamdulillah mana yurtimizda 130 dan ortiq millat yashasa, teng huquq bilan hamma jihatdan hammaga o'zini qonun asosida, mana shu bosh qonunimiz asosida e, kafolatlangan huquq burchlari bor. Buning uchun biz albatta shukrona qilamiz. ayniqsa farzandlarimizga tushuntirish kerakki, hayotda mana shu qonun asosida hayot kechirilsa, qonunga rioya qilinsa va qonunni hurmat qilingan joyda albatta tinchlik, barqarorlik, madaniyat, taraqqiyot shu bilan. Ular bilan birgalikda qo'shma hukumatlar tuzib, ularning hukumatiga rozi bo'lib yashayotganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni dinlardan gapirmasliklari kerak bo'ladi. o'zlarini jinoyatlarini, xiyonatlarini bu islomda bor deb atayotgan insonlar Allohga va uning rasuliga xiyonat qilyapgan xoinlar ular. Bu dinda bor. deb turib ularning konstitutsiyasiga rozi bo'lib yashayotgan insonlar. Bular Allohga va uning rasuliga xiyonat qilgan insonlar bular. mana shunday kunlarda bayram kayfiyatida bosh qomusimizni e, bayram qilib nishonlab bu kunlarda har birimiz shu vatanimizni taraqqiyoti uchun qo'limizdan kelgancha yaxshiliklarni qilsak inshaalloh savobni ustiga savob bo'ladi ular yo amerikani dinini yoki rusni dinini yoki yer yuzidagi tog'utlarni dinidan namoyandalik qilayotgan insonlar ular Buni Alloh taolo nahiy qilgan edi bizga. 10 minglab musulmonlar nomisi tajovuz bo'lgan edi. Endi shaxsiy maqsadlar uchun shuncha armonlarni oyoq osti qilindi. Shuncha shahidlarni qoni oyoq osti qilindi. Chunki u insonlarni murojaat qiladigani Qur'on emas edi. Murojaat qiladigani siyrat emas edi. mana bosh qomusimizni 31-moddasida hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi deb yozib qo'yilgan aniq qilib, tiniq qilib. Ko'tarilsang, ko'milarsan, ko'tarilmay o'z uyingda ham o'larsan, ko'tarilma. Shu o'sha O'zbekiston ichkarisida ijod qilib turadigan Abdulloh ismli birodarimiz yodimga tushdi. haligi bizga she'rlar jo'natib turadigan birodarmi? Ha, mana bu she'rini Oqqushim o'rniga o'tirdi qarg'a deb nomlagan ekan. Mo'minlar yurtidan bo'ldi badarg'a. Ko'plari yotarlar temir qafasda, oqqushim o'rniga o'tirdi qarg'a va qora hukmini boshladi asta. La'nati bo'layin shaytonga malay, Qur'onni ushladi va ichdi qasam. Dediki, baloga mubtalo bo'lay, Biror bir mu'minni agar aldasam, va'dalar berdi-yu o'tirdi taxtga. Bu o'zbek o'zimning millatim dedi. O'tirdi, lek vafo qilmadi ahdga. Ming minglab mu'minlar boshlarin yedi. O'g'lidan ayirdi qancha onani va qancha muslima qolib ketdi tul. Muslimga to'ldirdi qamoqxonani. Farzandni otadan ayirdi butkul. Haqiqat aytganni surgun etdi u, yo'q qildi Allohning inomlarini. Haqiqiy olimni qatl etdi-yu, sayladi yolg'onchi imomlarini. Bu soxta imomlar dinimiz qo'yib, hijob oyatini dedilar botil, yosh avlod ongini zaharlab qo'yib, mujohid rijollar ataldi qotil. Bugun bu millatni holi bo'ldi tang. G'ariblar qiynoqda, dillari mayus, Bu tanglik holatdan chiqolmay garang, qizlari behayo, yigitlar dayyus. Fikrlar har yoqda, hayollar tarqoq. Dinini o'rtada ko'ra olmas baham, Ibrohim avlodi bo'libdi qo'rqoq. Jim turar rasulin mazah qilsa ham. Ey ummat, boshinga chiqarding balo. Bu balo o'zlikdan kechganing uchun o'zliging qaytaray desang avvalo. dildagi iymoning aylagin butun. Shu damda bir endi o'zingga kelsang, ajabmas tark etsa dillarni hasrat, mard bo'lib diningni himoya qilsang, ajabmas Allohum yuborsa nusrat. Hech ko'rsa duoga ko'tar qo'lingni, duo qil, qalbingda qolmasin sitam. Allohim jannatga ochsin yo'lingni, duoda unutma Abdullohni ham. Mashallah, mavzudan chiqmasdan oldin shu boradagi Shahid Husayn birodarimizdan ko'pchilik eshitmay qolgan nashidani tinglasak. Bali bugun biz amn omondamiz. Lekin bizlarni yuz minglarcha musulmon ulamolarimiz, birodarlarimiz, musulmon opa-singillarimiz zindonlarda mu'min bo'lganlari uchun azoblanishyapti. har kuni jasadlari shahid bo'lib chiqyapti. U kunlarni esdan chiqarib qo'ymanglar. Muslimalar kofirlarning qo'lida tajovuz bo'lyapti. Sizlarni opalaringiz, sizlarni onalaringiz, sizlarni qizlaringiz tajovuz bo'lyapti. Onang tajovuz bo'ldi. opang, singling, qizing sen hozir ham shaxsiy maqsadlar uchun yurasan Kofirlarni zindonlari to'ldi bugun musulmondan aybi faqat iymonlari bo'ldi afzal aziz jondan katta kichik va o'g'il qiz yotar zindonlarda yolg'iz duo qiling birodarlar xalaskori bo'laylik biz duo qiling birodarlar xalaskori bo'laylik biz birodarlar mahzun holda xalaskorin kutardi nusratingni ber Allohim ijobat qilgin doim ijobat qilgin doim iflos axlat joydan battar sovuq zindonlarda yotar qachongacha birodarim dardu alamlarin yutar dardu alamlarin yutar sovqatgan barmoq bilan artar ko'zdagi yoshlari xayol surib egilganda ko'tarmaslar bu boshlarin xayol surib egilganda ko'tarmaslar bu boshlari hijob kiygan muslimalar chiqa olmas zindondalar saqlay olmas nomuslarin yig'lar faqat bechoralar yig'lar faqat bechoralar birodarlar qolgan jasadda quvvat yo'qolgan hatto zolim muttahamlar azob berishlikdan tolgan qalbi toshdan battar qotgan vijdonlarin pulga sotgan bundan ortiq vahshiy bo'lmas azoblashdan lazzat topgan mana bosh qomusimizni 31-moddasida hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi deb yozib qo'yilgan aniq qilib, tiniq qilib. Azoblashdan lazzat topgan bundan ortiq vahshiy bo'lmas. Azoblashdan lazzat topgan azoblarni tariflasam tilim bormas aytay desam qani o'sha kofirlarni men ham shunday azoblasam ochlik bilan kunlar o'tar yig'lab bedor tunlar o'tar Alloh yodi bilan doim qalbdan dardu alam ketar Alloh yodi bilan doim qalbda dardu alam ketar g'amgin bo'lmang birodarlar nasib bo'lsa ko'risharmiz sizni ozod qilish uchun jon chiqquncha urusharmiz ko'rgim kelar yuzingizni yoshdan to'lgan ko'zingizni bu Allohni taqdirdir ko'p qiynamang o'zingizni bu Allohni taqdirdir ko'p qiynamang o'zingizni hatto o'tmas pichoqlar ham charxlanganda o'tkir bo'lar shunga o'xshab iymonlar ham musibatdan nurga to'lab haqda tursa musulmonlar kelar shunday imtihonlar qiynaladi shirin jonlar ko'p to'kilar aziz qonlar ko'p to'kilar aziz qonlar gunohlari to'lmoqda qonlar bilan rahmon jannat almashmoqda shirin shirin jonlar bilan Alloh shahidlarni bugun huzuriga tanlab oldi afsus g'arib islom bugun kofir zindonida qoldi kofir zindonida qoldi azoblarni do'stlarim ko'rganda ko'zingiz quvonadigan qonun asosida qonun ustuvorlik asosida bo'layotgan mana shu qomusimiz e, moddalariga amal qilgan holatda bo'layotganligi uchun intizom bilan nihoyatda adolat bilan tinchlik bilan yaxshilik bilan jamiyatimiz taraqqiy etib boryapti uyda qolgan norasida go'daklar ham bo'ldi yetim o'g'il qizlar yig'lar uyda dadam qachon kelarkin deb avvalgiday kutar doim qachon eshik ocharkin deb qalbim yonar bu holatdan yurtim bosgan zalolatdan bu kunlarni afzal bildim musulmonlar jaholatdan unutmasmiz sizlarni biz bahor yozu qish o'tsa ham o'chmas aslo maqsadimiz dushmanimiz ko'p bo'lsa ham dushmanimiz ko'p bo'lsa ham qani bo'lmasa boshlang bir chekkadan hali birman allohu akbar o'ting zaynida o'ting allohu akbar oldingi hafta yordamchilar bilan kaminga borgan edik alhamdulillah bitta seshanba kuni borib keyin chorshanba kechasi borku shunda temurchasi bor ekan shu kalkala degan joyi bor ekan kalkala degan shu jandulaga yaqin joy ekanda spinka bilan shuni orasida maqsad oting oting anas aka avtomat otib turing avtomat otib tur avtomat otib tur muhtaram tinglovchilarimiz diqqatiga mujohid birodarimiz abdurauf bilan o'tgan haftadagi amaliyotlari borasida ba'zi tafsilotlaridan bizlarni inshaalloh bahramand qiladi assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh taxriban ellik kishi bo'lgan edi qanday yo'sinda boshlandi ansor mujohid birodarlardan yana bir qancha o'zimizdan shu zayniddin birodarimiz boshchiligida borilgan shu jangda amaliyotda ishtirok etgan Allohu akbar. Bas, bas, bas, bas. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Keyin taruz bo'ldi, ikkita guruh chiqadigan bo'ldi-da, ikkita guruh keyin bittasi orqa tomondan, bittasi bu tomonni ham urib beradi, ham yugurib boradigan guruh. Maqsad shunaqa qilib boshladik, alhamdulillah. Sira tomoni qayalik bo'lganda, foj hammasi qayalikdan tashlab ketgan. bir shu oraliqqa kirish paytida shu tepaliklarda e, dushmanlar bo'lgani sababli bir joyga bir guruhni istirmaga qo'yib ketgan edi yana bir qismini shu hujumga yana bir qismi yonboshdan kirishga hammasini taqsimlab bo'lib keyin borilgan edi amaliyot e, kechki shomdan keyin shom ibodatidan keyin boshlangan kechki vaqtda hmm, jangni shu boshlab berishda yuqorida kelgan birodarlarga nima qilingan edi shu birodarlardan shu zayniddin birodar boshchiligida bo'lgan edi yuqoridagi qism u kishi boshlab berish kerak bo'lgan birinchi o'qni u kishi boshlagan orqasidan boshqa akalar keyin pastda turgan birodarlar davom ettirish kerak bo'lgan keyin kirilish kerak bo'lgan endi shu yerdagi oldingi naqsha shunday bo'lgan keyin u yerdagi vaqt o'tdi boshqacharoq bo'ldi tepadan ozgina nima qilinganda pastdagilar chiqqan alhamdulillah alloh taolo o'zi oson qilib tezdagina nusratini berib shu dushmanlarimiz sangarlarni tashlab qochib ketishgan uchta murchasi bo'lgan yuqori qismda pastki qism orasi taxriban 200-250 metr murcha olibdimi allohu akbar mashallah mashallah havo qanaqa havo havo yaxshi bo'lgan havo mashallah zo'r bo'lgan faqat oy bo'lmaganda oy qarangqiydiradi hmm, yo'lda qiyinchilik bo'lmadimi yo'q yo'lda qiyinchilik bo'lmadi endi bilasiz-ku, bilasizku piyoda yurishni qiyin suvsizlik maqsad non kam, non ham bormagan eding, hozirda qiyinchilik bor edi hozir turavering yaxshi aytasizlar muhobirada ha yaxshi mashaalloh ya'ni mujohidlarni ichida mujohidlarni orasida e, shahidlar zahmiylar degan narsalar hech qanday nimalar bo'lgani yo'q alhamdulillah Allohning fazli zahmiylar ham bo'lmadi talofatlar bo'lmadi shahidlar berilmadi alhamdulillah qiyinchiliksiz alloh taolo o'zi yordami bilan osongina hal bo'ldi ish shu yana pastki qismida e, shu yol nima ansorlarimiz get deb qo'yar ekan get postasi bo'lar ekan ya'ni posta oxirida shu postani ham nima qilingan o'qqa tutilgan ular tomonidan dushmanlar tarafidan qanchalik talofat ma'lum emas maqsad yaxshigina grantabudoqdan olib boring ha mashallah boring zarba berilgan alhamdulillah keyin shu birodarlar shu qaytilgan alhamdulillah talafot bo'lmagan bizlar tomondan ham talafot yo'q zaxmiy shahidlar bo'lmagan alhamdulillah ansorlar tarafdan ham bo'lmagan bizlar tarafdan ham mukammal shu qancha kishi borgan bo'lsak hammamiz sog' salomat qaytganmiz alhamdulillah akmal yakmar mira bigir bizdan hozir hamma yaxshi birodarlar hozir hammasi alhamdulillah hammasi yaxshi hammasi joyida birodarlar zo'r hammasi Navbatdagisi ham bordir amaliyotda. Inshaalloh bitta zo'r tartiblar bor. Inshaalloh duo qilib turing agar bo'lib qolsa inshaalloh. ana shu tartiblar boshlanishida aka ukalarimiz eshitgan edi hammalari xursand bo'lib ya'ni kutib turishgan edi mana shu amaliyotga biz ham qo'shilsak allohni huzuriga shunchalik talpinib shunchalik nima qilishligida shahidlikka haris bo'lganligida hammasi talpinib turar edi shu qo'mondonimiz shu birodar hammani ko'ziga qarab hammada shuncha nima bor xursandchilik nimasi alomati qani endi biz borar ekanmizmi bizni navbatimizmikan hammalari qarab turardi qo'mondon hammalariga qarab keyin o'zi tartib qilishdi kim kim borishligini shularni tanladi keyingi birodarlar ozgina sal nima bo'lgan edi ularga ham tasalli berib birodarlar inshaalloh hali ko'p oldinda ishlarimiz ko'p keyingilariga navbat bilan degan shu tasalli berib rosa chiqib ketilgan edi bizga asosiysi shu qayerga bo'lsa ham alhamdulillah shu borib ollohni dushmanlari din dushmanlariga ya'ni zarba berishlik hamma tayyor alhamdulillah xursandchilik bilan chiqib bordik mana bitta birodar E, onu gitni gördüm ko'p tomon, qishloq tomon. Inshaalloh Alloh taolo fath berdi mana birodarlar kirib bordi Sangarga inshaalloh. Inshaalloh Allah'ın nusratı bu. Baytola. Ha Baytola. Ana saka. Chira para dululiyar. Ana saka. Ana saka. saka. ana saka. Anas Anas. Anas. anasaku o oh, mana bu tomonda get bor shuni oting ozgina lekin jitir bitirsini olgan faqat mana bu tomonda keling grantomot keyin havoni o'qlari ham g'animat tushgan bizani allohu akbar va narimati guftat badam keyin ikkita big bo'lgan bek olgan keyin keyin grantomot o'qlari bilan olgan shular g'animat tushgan endi talofatchi dushmanga dushmanga talafat lekin keyin telefonda yordamchilarga aytgan maqsad o'lganlari bor bizni bu yo'lda turib o'n daqiqa turdi o'n kun bir ikki uch to'rt besh olti o'liklari bo'lsa ham bir ikkita uchta bor shekilli sangarda hech kim qolmaganmi yo'q yo'q hech narsa qolmagan lekin sangarda narsalar ko'p bo'lgan havo noqlar narsalar ko'p bo'lgan tikoni olib ozgina u tomonda gitni olsangiz bo'ladi qaysi tomonda mana mana bu tomonda olib kelib mana bu tosh ustiga na git vali zakira shakira bismillah Otur üzerinde. Otur peki otur otur. mana allohimizni bilan sangollalanib ketdi. keyin yo'lga tushganimizda shu bildik umum borganimizdan keyin shu masofasi ancha bor ekan markablarda 4 soat yurgan edik avvaliga markablarga mindikda shu soat taxminan yurdik Bu joyga kelib tushdik mintaqalar nomlari e, uncha yaxshi bilmas edim 4 soat yurib tushgan joyimizda e, shom vaqtlarga borgan edik shu yerda dam olib biroz mana shu yerda hamma mujohidlar yig'ildi ansor birodarlar shu yerda kelgan shu qo'mondon hammalarini tartib qilib tushuntirib qayga qanday kirishligini tushuntirib hammalarini tartib taqsim qilgan edi ikkiga ovqatlandik shu yerda dam oldik bir ikki soat taxminan shu o'n ikki o'n ikki yarimlarda chiqib ketdik u joydan kechasi yarim kecha osat saharga kelgan u tomonga bordik taxminan yetti yetti yarim soat yurdik piyoda u yog'iga dushman turgan joyga oralarida ham dushmanlar bor ekan oralaridan o'tib o'tib osta osta keyin u tomonga bordik yetti yetti yarim soat deganda yetib bordik orada namoz o'qidik ha vakit o'tyaptimi ha bosing oting bismillah oting allohu akbar hamma birodarlarga salom eting assalomu alaykum mashallah jadbashiy takbir qasrni o'qidik asr o'qib birodarlarimiz moshallah damlarni olib turib hammalari tahoratlarni olib chiroyli ibodatlarni qilib soqol sochlarini zaytullab xushbo'ylardan surkab tayyor bo'lib ya'ni shu tomonga harakat qilishni boshladik xomondan aytdi bismillah mana shu joyga yetib olamiz uni yog'iga yana taqriban bir soat yurdik shom namozini shu dushman juda yaqiniga kelgan vaqtimizda o'qidik shom o'qib bo'lgandan keyin hujum qilamiz deyishdi shomdan keyin shu yaqiniga bordik borib shu hali aytib o'tganimizdek o'sha yuqori qismga shu zayniddinni guruhi chiqqan yuqori qismga past qismga yana bir birodarlar guruhi borgan bu yon boshiga chap qismiga yana bir birodar o'ng qismiga yana bir birodar borgan bo'lgan yuqori qismiga shu zayniddin birodar chiqaradi guruhi bilan yuqoridan avvalgi o'q yuqoridan chiqishi kerak bo'lgan keyin qolganlarini yonboshdan ular boshlagan paytida yuqoridagilar tushishi kerak bo'lgan u vaqtda sal boshqacharoq bo'ldi o'zgacharoq yuqoridan hujum qilingandan keyin pastdagi birodarlar chiqishga muvaffaq bo'lgan allohu akbar birodarlarimiz mana allohu akbar Alloh bergan mana nusratlar bo'lyapti jandular tepada mana bijilganib turganlar hammasi jandular. Mashalloh. Alloh akbar tepadagi murchalar yaqyapti mana birodarlar. Alloh akbar! Takbir! Alloh akbar mana yonyapti sangarlar. Alloh akbar, Alloh akbar. Mana birodarlar oh. ichinda yuribdi inshaalloh. keyin shu jondo'lar bilan sinka orasida bitta nasi bor edi nima deb fos deyadimi git deyadi degan ho'p keyinchi keyin shuni bilan urgan edik talafot qanday talafot alhamdulillah dushman javob berolmay qoldida bizni birodarlar yaxshimi ularga hech qanday talafot bo'lmadimi bizni birodarlarga alhamdulillah talafot bo'lmadi ishlar narsa bo'lmadi alhamdulillah sog' salomat qaytib qachon boramiz do'ppolga ular keladiki borish hojati yo'q deyapti ha mana shu inshaalloh mushkul emas shu bir guruhini kaminga shu pistirmaga qo'yib kelgan edi shu guruh tomonidan u shu yurib kelishimiz paytida bir joyga yurib kelganimizda bir besh soat yurgan vaqtimizda shu yerda bir guruhni qoldirgan pistirmaga ya'ni u tomondan yana yordamchi kuch kelsa shu yerda pistirmaga olish kerak bo'lgan ular alhamdulillah u yerdan hech qanaqa yordam kuchi ham kelmadi hech hech qanaqa bizga qaratib dushman javob bera olmadi alhamdulillah keyin ular shu yerda qolgan edi keyin shu dafo guruh keyin hujum juda oson kechdi desam qanday juda oson emaski alhamdulillah alloh taolo o'zi oson qildi juda oson qilib qo'ydi birinchi zarbadayoq dushman o'zini yo'qotdi ozgina javob bergan bo'ldi shu bilan to'xtadi alhamdulillah shu o'zlari bilan bo'lib qolgan shekilli keyin shu birinchi zarbadayoq alhamdulillah shu o'q yaxshi tegan nishonga shu narsa Alloh alam ko'p ularni sarosimaga solgan zaydi vadura o'sha qo'lga tushgan g'animatlarni bitirib aytib bering shu ilmji bo'lgan ustuvoli bilan o'qi bilan tushgan o'qini shu joyda atib atib kelganda faqat ustuvoli bilan ilmji keyin grantomot o'qlari bilan keyinchi kechiligi havonni Alloh akbar Ona tushgan durbinni o'zi ham tushgan bir kechasi 8 soat ichkariga kirganmiz bosh ichkarisida u 8 soat ichkariga kirib keyin bir kun shu joyda yotib qolganmiz dushman ichida Endi dushman ichida yotib keyin o'zi shomda boshlash kerak edi asrda keyin biz asrda ba'zi sabablar sababli boshlamadik keyin shomda boshlaganmiz. keyin shu joyda bor qurollarni olishgan shu ya'ni lmg grantomyot deymiz shu shunaqa qurollarni olishgan qolgan boshqa narsalarni shu yerda yoqib yuborishgan shu ba'zi o'qlar bo'lgan ichidagi havoni o'qlari bo'lgan ekan ba'zi kam bo'lgan maqsad ularni olishga hali qilishmagan shu yerda yoqishib yuborgan hammalarini mukammal yoqishib yuborgan murchasi yongan cho'qqidan murchalar yonsa boshqacha bo'lar ekan alhamdulillah shu birodarlar kelgan aytib o'tishdi shu spinka dedik shu cho'qqini pastidagi joyi mintaqani shu anchagina katta mintaqa ekan tekislik chiroqlari yonib turibdi jandulla deb aytishdi shu joyi shu jandullani xalqi ham allohu alam ancha dahshatga tushgan bo'lsa kerak qo'rquvdan takbirlar alhamdulillah shu murcha fath bo'lgandan keyin mana fath bo'ldi deb aytishdida yoqishni boshlaganda birodarlar pastdan u tomondan har cho'qqilaridan hamma takbirlar aytishdida alhamdulillah keyin pastki qismdagi murchani ham yoqishdi ikkala murcha yondi yuqori qismidagi yoqilmadi chunki u yerda hech kim nima ham bo'lmagan shu ikkala murcha yoqilgan ana undan keyin qo'mondan qaytishga buyruq qildi osta yana qaytib chiqdik alhamdulillah hech qanaqa biz tarafdan talofatlar bo'lmadi alhamdulillah ansorlar tarafidan ham zaxmiy shahidlar bo'lmagan hamma sog' salomat qaytib chiqqan alhamdulillah jahonda nima gap qisqa satrlarda مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره يا زلطه الدنيا لا يملك غير حجاره Jandula mintaqasida jamoatimiz mujohidlari dushmanning sangariga hujum qilib, favjilarni quvib yubordilar. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan ikkala sangar ham mujohidlarimiz tomonidan qo'lga olindi va o'qotar qurollari g'animat qilindi. Badr mintaqasining Meshta degan joyda favjning yangi qurilayotgan sangariga harakatimiz mujohidlari uzoq masofadan Piko qurolidan otib dushmanning bir askarini yerga qulatdilar. Afg'oniston Qobul shahrida Afg'oniston Milliy xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i Karzayning ishongan kishisi Asadulloh Xolidga fidoilik amaliyoti bo'lib o'tdi. Afg'on hukumatining bildirishicha, bu yaramas o'lmay qolibdi. Asadulloh Xolid hozirda jiddiy jarohat bilan kasalxonaga yotqizildi. Afg'oniston Nimroz viloyatida dushanba kuni yo'l chetida o'rnatilgan mina shu viloyatning politsiya boshlig'i Muhammad Musa Rasuli Hirot viloyatiga ketayotgan paytida mashinasida portlab yer bilan yakson bo'ldi. Afg'oniston bir necha kun avval Qobul viloyatining Surobi tumanida mujohidlar tomonidan o'g'irlab ketilgan Amerika Qo'shma Shtatlarining Dilil Jozef ismli shifokorni qutqarish jarayonida askarlari jiddiy talofot ko'rganlar. Вашингтондаги Oq uy mulozimlari bayonotida qutqarish amaliyotida Amerika Qo'shma Shtatlarining bir askari o'lgan hamda shifokorni qutqaruv amaliyoti yuqori jasorat, mahorat va vatanparvarlik ruhida o'tgan deb aytadi. Pokiston Tataxilda yo'qolib qolgan hukumatning ikkita malishasining sasib yotgan jasadlari ertasi kuni topildi. Pokiston Vanadagi o'tgan haftada harbiylar qarorgohiga bir necha tonna portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan KAMAS mashinasida fidoyi kirib o'zini portlatdi. Kuchli portlash uzog'i bilan 8 kilometrgacha bo'lgan uylarni larzaga keltirdi. Portlash natijasida harbiylar qarorgohi deyarli yer bilan bir xil bo'lgan. Vertolyotlar o'lik tashish bilan avora bo'lgan. Hukumat esa talofatni oshkor qilmadi. Shunday bo'lsa-da buzilib ketgan devorlarni texnikalar bilan qazib olish hozirda ham davom etmoqda. Banu politsiya idorasiga ikkita fidoi mujohid kirib, 3 soat jang qilganlar. Hukumatning aytishicha jang davomida atigi 3 ta polis o'lgan emish. Suriya Damashqda shanba kuni hukumatning qiruvchi tayyoralari bir qancha mujohidlarni shahid qilgan, dedi kufriy rasmiy axborot vositalari. Mujohidlar esa Damashq tayyoragohini egallab turganliklarini aytib o'tgan edik. Hozirda tayyoragoh yana qaytib hukumat nazoratiga o'tgan. Eron sharqida bo'lib o'tgan 6 ballik zilzila natijasida 5 kishi halok bo'lgan. Yaman mujohidlar hukumatning harbiy karvoniga hujum qilib, yuk va yoqilg'i tashuvchi mashinalarga o't qo'yishgan. Hujum natijasida general Nosir Mahdi Farid, ikkita katta lavozimdagi zobit va ikkita harbiy o'lgan, 11 askar jiddiy jarohat olgan, 3 ta mashina yoqib yuborilgan. Mujohidlar katta hajmdagi o'q otar qurollarni g'animat qilib olishdi. O'tgan juma dasturimizda Filippinga kelgan to'fondan xabardor qilgan edik. Hozirda o'lganlar soni 800 tagacha yetdi. Bedarak yo'qolganlar esa 600 tadan oshgan. Iroq Amerika Qo'shma Shtatlari maxfiy holda Iroqqa o'zining 3000 ga yaqin qo'shinini olib kirdi va ularni harbiy bazalarga joylashtirdi Ma'lumotlarda aytilishicha, amerikalik harbiylar katta bo'lmagan qismlar ko'rinishida Kuvaytdan olib kirilgan va bu operatsiya Suriya va Erondagi vaziyat bilan aynan bog'liq. Vaqti kelganda Iroqqa tashlash uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Kuvaytda yana o'zining 17 ming harbiy askarlarini tayyorlab qo'ygan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama o'zining birinchi saylov kampaniyasi vaqtida qo'shinini Iroqdan olib chiqib ketishini va'da qilgan va 2011-yili o'z va'dasini ustidan chiqqan edi. Biroq bu olib chiqilgan qo'shinning aksar qismi Kuvaytda qolgan edi va endi asta-sekin Iroqqa qaytmoqda. Saudiya Arabistonida 9 yillik mahbuslikdan Shayx Sulaymon al-Ulvoni ozodlikka chiqarildi. Ulvoniyning hozirda sog'ligi yaxshi holatda emas. 5 dekabr kuni ozod etilishi bilanoq uning yaqinlari va shogirdlari shayxning ziyoratiga borishdi. Eslatib o'tamiz. Shayx Sulaymon Saudiya aqsh bilan o'sha paytda qilgan hamkorligiga qarshi chiqqani uchun Saudiya hukumati tomonidan qamoqqa olingan edi. Rossiya kabardin balqar Respublikasining transport vaziri Vladislav Dyachenkoning Nalchikdagi hovlisi yoniga qo'yib ketilgan mina portlashi natijasida u jiddiy jarohat oldi va o'sha zahotiyoq kasalxonaga yetkazildi. Rossiya ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra, xuddi shu kuni Nalchikda telejurnalist Kazbek Gekkiyev otib o'ldirildi. Ichki ishlar vazirligi aytishicha, bu jinoyatni ekstremistlar qilgan ekan. Dog'iston shahar boshqarma boshlig'i Abakar Sulaymanov o'zining Toyota Camry rusumli mashinasida ketayotganda o'qlar yomg'iriga duch keldi. Shuningdek, mashinaga qilingan hujumdan Suleybanovning ukasi ham birga o'lgan. Rossiya Moskva shahrining Klochkova ko'chasidagi Kunsevskaya metrosida joylashgan Ansor nomli kafedan ishchi va xorrandalardan jami 30 kishi politsiya tomonidan ushlab olib ketilindi. Qo'lga olinganlarning ba'zilari hozirda qo'yib yuborilgan. Yana Dog'iston yakshanba kuni kechqurun mujohidlar niqob kiyib Dog'iston ichki ishlar boshqarmasining korrupsiyaga qarshi boshqarma boshlig'i Xizir Jabatirovni uyining oldida o'ldirib ketishdi. Somali mujohidlar Busasso shahridagi politsiya bazasiga hujum qilib kirishdi. Jang davomida 20 ga yaqin kofirlar o'ldirildi, 10 dan ortig'i yarador bo'ldi. Mujohidlar tezda hujum qilib chiqib ketishdi. Shundan keyin mujohidlar Yordamga kelayotgan politsiyachilardan yana 12 tasi asfalt yo'lida o'ldirildi. O'zbekiston Senati mamlakat havo hududi orqali Britaniya havo kuchlarining tranzit amalga oshirishiga ruxsat berdi. Yaqindagina Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlangan musulmonlar gunohsizligi filmining mojarolari tugamasdanoq kofir ahli navbatdagi anti-islomiy Begunoh payg'ambar deb nomlangan yangi filmni ishlab chiqardilar. Qizig'i shuki, navbatdagi film Amerika Qo'shma Shtatlarida emas, balki Ispaniyada suratga olindi. Film rejissyori esa Ispaniyaga ko'chib ketgan pokistonlik Imron Firasatdir. Film guvohlarining aytishicha, payg'ambar musulmonlarga nisbatan haqoratomuz qiyofada taqdim etilgan. Mazkur tasmaning internetda paydo bo'lishligi kutilayotgan sababli Yevropaning ba'zi mamlakatlari terroristik xavfni oldini olish choralarini ko'ra boshladilar. Kofirlarning nayranglarini qarang a. Ushbu filmdan keyin terroristik hujumlar kuchayishi mumkin ekan. Hozirda kofirlar musulmonlar tomonidan navbatdagi hujumlarni qaytarish choralarini ko'rishmoqda. Undan ko'ra filmni tarqatmaslik va fitna sababchilarini jazolash choralarini ko'rish osonroq emasmi? Shuning bilan bugungi juma dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'zbek tilidagi eshittirishimiz tugagach, fors va nemis tilidagi axborotlar majmuasi ham borligini tinglovchilar e'tiboriga e'lon qilib qo'yamiz. Kelasi jumalarda havo to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha hay. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يملك غير حجارة بالرعب جدارا بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أنظارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارا ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا